Ռադիոգիրք հանրային ռադիոյի եթերում կարդում է Անուշ Ապրեսյանը։ Դավիթ Սամվելյան, Հակակաղակական, Edit Print հրատարակչություն, Երևան 2019։ Մաս 4. Հունոտի երաժիշտը։ Իրիկնամուտ էր։ Ամպերն իջել էին երկնքից ու փարթամ կանաչի վրայով սահելով լցվել էին անտակ թվացող ձորը։ Պարանգին կանգնած մարդիկ չէին շտապում հեռանալ։ Չգիտես, սիանում էին տեսարանով, թե վայելում էին ադրենալինի այն հոսքը, որը ծնվում էր բարձրության վախից։ Հովոն ավարտել էր աշխատանքը։ Ինքն իր գլխի տերն էր։ Խաղակում գործարան չկար ու կաշխատեր։ Որ լույսերն իր հետևից անջատեր, պահեստի դռները կողպեր ու հոգնած ոտքերը քարշ տարտուն։ Ամեն օրվա վերջում հաշվում էր փողերը։ Համեմատում նախորդ օրվա եկամտի հետ ու շարժվում առաջ։ Պատահում էր փող չեր վաստակում, բայց зерքերը թափ տալով երբեք տուն չէր մտնում։ Գոնե մի տոպրակ քաղցրավենիք պարտադիր հավաքվում էր։ Տանեցիք սпасում էին, պատվի հարցեր։ Ձերքերը տարավ գրպաններն ու նորից համոզվեց, որ դատարկեն։ Հայացքով զննեց տոպրակի պարունակությունը։ Անփոթորեն լցված շոկոլադե կոնֆետների քանակից դեմքին սփոփիչ ժպիտ հայտնվեց։ Գոնե աղջիկները կուրախանան։ Մտքում ինքն իրեն գոտե պնդեց հովոն ու սկսեց դհոլը տեղավորել պատյանի մեջ։ Գորիկ, եկ էստեղ, այս տոպրակը վերցրու ձերքիցս։ Մատներս թույլ են։ Եկա, եկա, սпасիր։ Ծառի հետևից ձայն տվեց Գորիկը։ Նորից պետք է ոդկով գնային տուն, ուրիշ ելք չկար։ Քաղաքում տրանսպորտ չկար։ Միակ ավտոբուսը մարդկանց իրենց քաղաքից մոտակա քաղաքներ տեղափոխում։ Պատահում էր քաղաքի հյուրերին խնդրում էին իրենց վերցնել ու ճանապարհին իջեցնել։ Եկող գնացող մեքենաներում հիմնականում տեղ չեր լինում։ Հովո, այսօր արև չկա։ Արի շուտ գնանք։ Արի ձորի պարընկով պատտվենք, տեսնենք ինչ կա նոր գնանք։ Լավ, արի, բայց մեկ ադեհոլդ արդեն տեղավորել ես։ Հիասթափված հոգոց հանեց Գորիկը։ Դե մի հատ այդ շոկոլադներից տուր ուտեմ։ Չէ, սպասիր տուն հասնենք։ Հովոն շարժվեց դեպի ձորաբերան։ Մի քանի րոպեից տեղ հասան ու կանգարան հայացքները լուր ուղալով դեպի արևելք։ Կարծես մտովի հարգում էին այդ մի քանի օրում երկնքում չհայտնված արևի հիշատակը։ Բնության կամ Աստծո հետ ներքին խոսակցությունն ավարտելուց հետո Հովան շրջվեց ձախ ու դիմեց իրենից մի քանի քայլ հեռու կանգնած անծանոթին։ Այս ձորից դեռ ոչ ոք իրեն ցած չի նետել։ Սա ձեր քաղաքի կամ ուրջներից չի։ Չսպասելով վարձագանքի շարունակեց. «Հեսա որ ճոպանուղի սարքեն, այն մի կողմն էլ կարող եք գնալ»։ Անծանոթը շրջվեց Հովոյի կողմը ու ժպտաց. «Էստեղից ճամփա կա դեպի ներքև»։ Կա, բայց ինչի՞ դե պետք։ Էստեղից ավելի լավ է տեսարանը։ Լավ, ուրեմն կվստահեմ քեզ։ Քեֆի եք եկել։ Չէ, չէ, գործի, մեջ ընկավ գորիկը։ Մեծ եղբայրը խիստ հայացք նետեց եղբոր կողմը, ապա թեքվեց ու գլխի լուրջ շարժումով հաստատեց գորիկի ասածը։ Անծանոթը մի քանի քայլ արեց ու зерքը գցեց Հովոյի ուսին։ Քանի տարեկան ես։ 13։ Անունս էլ Հովո է։ Կանխելով հաջորդ հարցը միանգամից պատասխանեց։ Դպրոց գնում ես Հովո ջան։ Հիմա արձակուրդի մեջ եմ։ Տուրիստների համար դհոլ եմ նվագում։ Ճիշտ է, մտքիցս թռել էր, որ ամռան երկրորդ ամիսն է արդեն։ Փաստորեն papayi դոկնում ես։ Հովոն չպատասխանեց։ Գորիկը գլուխը վեր բարձրացրեց ու հարցական հայացքով սպասեց եղբոր խոսքին։ Հովոն լուր էր։ Պապատ որտեղ է Հովո։ Այդ կողմերի համար անսովոր հարց տվեց անծանոթը։ Ռուսաստան։ Ինչ գործ է անում այնտեղ։ Ամուսնացել է։ Հասկանալով թույլ տված սխալը անծանոթը փորձեց շտկել իրավիճակը։ Կարևորը, որ մայրդ ձեր կողքին է։ Դուք էլ երկու աղբերով մամային թևուտի կունք եք։ Չէ, մենք 7-ն ենք, 3 ախպեր ու 4 քույր։ Մի քույրս էլ իրավաբան է, հպարտությամբ վրա բերեց Հովոն, որտեղ է աշխատում։ Չի աշխատում, սովորում է համալսարանում։ Ես էլ գորն եմ, գերազանցիկ եմ։ Չհամբերելով իր հերթին մեջ ընկավ փոքր եղբայրը։ Փաստորեն մաման ձեզնով հպարտանալու իրավունք ունի։ Ես իմ եղբայրները թոթվեցին ուսերը։ Մամայի 30-ով ա տեսնում։ Ինչի՞ բայց հիմա որ գնաք տուն, հաց կուտեք, կարոտներդ կառնեք։ Մաման հացի փռում աշխատում, բայց ես երաժիշտ եմ դառնալու։ Գորիկն էլ բիզնեսմեն։ Եղբորուսին տմտմբացրեց հովոն։ Դե Արցախը նվագիր, տեսնեմ ոնց ես պարապել։ Հովոն շտապով պատյանից հանեց դհոլն ու գցեց ուսին։ Ափը բացեց, որ կոշտացած մատներով զարկ տա, բայց հապաղեց։ Ես ձախլիկ եմ, ոչինչ չէ։ Դու նվագիր, Հովոջան, կապ չունի։ Քիչ անց մի խումբ երիտասարդներ շրջապատել էին հովոյին ու պարային բռնել։ Գիշերվա անձրևից խոնավացած հողն աստիճանաբար պնդանում էր պարողների ոտքերի տակ։ Իսկ հովոյի հուշկու հարվածներից մերթընդմերթ միանում էին կողքին կայանած մեքենայի անվտանգության ազդանշանը։ Գորիկը հրճվում էր նայելով եղբորը։ Ձեռքերը վեր པարզած, ցածկոտելով անցնում էր պարողների արանքներով ու աչքի տակով նայում հովոյին։ Ապագա երաժիշտը ուշադրություն չէր դարձնում իր գրպանները լցվող թղթադրամներին։ Դողոլ էր զարկում։ Պարն ավարտվեց։ Բոլորը ճպտում էին բացի Հովոյից, որը հայացքով եղբորն էր փնտրում։ Գորիկ, եկ գնանք, արդեն ուշ է։ Չգիտես մատներից ցավից թե օրվա անակնկալ ավարտից գոհ ափերն իրար շփելով ասաց նա։ Նրանց ցանոթ անծանոթը պարողների խմբից առաջ եկավ։ Գրկեց Հովոյին ու շունչը տեղը գցելով վրա բերեց։ Ճիշտ են ասում էլի Արցախցիներից լավվելով պիտի Արցախը նվագի։ Մենք Ղարաբաղցի չենք, Եղբորը հերց չտալով պատասխանեց նրանց մտեցած գորիկը։ Հայաստանից ենք եկել այստեղ ապրելու։ Հավաքվածները զարմանքով իրար նայեցին։ Եկեք շարժվենք երեխաներ, արդեն ուշ է։ Ձեզ էլ տուն կհասցնենք։ Ճամփին կշարունակենք զրույցը, շտապեցրեց անծանոթը։ Որտեղ եք ապրում։ Երկու սենյականոց բնակարանա նախկին հանրակացարանում։ Նորից խոսեց Գորիկը, բայց տաղավորվում ենք։ Նկատի ունեմ քաղաքի ո՞ր մասում։ Վարչաշենքի մոտ, կարճ ուղում մտցրեց Հովոն։ Դուք էլ երևի են մեծ հյուրանոցում, չէ՞։ Ու ձերքը པարզեց դեպի 9 հարկանի կառույցը։ Հա, Հովոջան։ Եղբայրները հետևեցին խմբին ու տեղավորվեցին մեքենայի մեջ։ Ճանապարհը ոդքի համար երկար էր, իսկ մեքենայով կարճ։ Ոչինչ չհասցրին խոսել։ Երեխաները լուր ու զգաստ նստել էին։ Ռոպեներ անց արդեն տեղում էին։ Հրաժեշտը ճանապարից երկար տևեց։ Երբ արդեն բոլորը հասցրել էին գրկախառնվել երեխաների հետ ու գովեստի վերջին խոսքերը ասել նրանց, անծանոթը երկու ձեռքով ամուր բռնեց Հովոյի ուսերը ու ու ուղիղ նայեց նրա աչքերի մեջ։ Հո ոչ, ասիր մյուս ախպերդ փոքր է ձեզնից, թեմեց։ Ինչ է անում, ինչով է զբաղվում։ Գորիկը հպարտկեցված կընթունեց, բայց այս անգամ չմիջամտեց։ Մեծ ախպերս ծառայում է, սահմանը պահում։ Մի քանի օր առաջ կրակոցներ եղել են, բայց դուք հանգիստ մանեք եք։ Այստեղ լիքը սիրուն տեղեր կան։ Բարձրացեք տուն, Հովոջան։ Մենք էլի կգանք։ Կգակ, կգակ, միջև կռիվը սկսել է կգակ, բայց ավելի լավ է շուտ պսակվի ու ինձ կանչի, որ հարսանիքիդ նվագեմ։ Այդ ժամանակ արդեն հայտնի երաժիշտ կլինեմ։ Համել քո քաղաքը կտեսնեմ։ Անպայման Հովոջան, անպայման։ Գիշերվա մութն ու անթափանց մարախուղն ամբողջովին ծածկել էին Զորն ու Կիսավեր քաղաքը։ Շենքի հատուկենտ բնակեցված բնակարաններից մեկում արտասովոր Երուզեր էր։ Թարմ ու նոր թխած հացի բույրը տարածվել էր տան բոլոր անկյուներում։ Հովոն նստել էր սեղանի շուրջն ու լոբով ճաշեր ուտում, իսկ աղջիկ երեխաները կողքի սենյակում տաք հացի մեջ բրդուճ արած շոկոլադ էին վայելում։ Հովիկ շուտ արաբերչացրու, որ ամանները լվանամ ու քնեմ։ Հոգնած եմ։ Խոհանոցից լսվեց մոր ձայնը։ Հեսա մամ, քիչ մնաց։ Ալարկոտ ձայնով վերջապես խոսեց Հովոն։ Երեխակին շուտ կպարկացնես։ Դու էլ շուտ կքնես։ Աղբերդ էր զանգել։ Վաղն առավոտյան գալիս է։ Մի շափաթով ոդպուսկ են տվել։ Գայանեն ցերեկվա կողմերը նոր կհասնի տուն։ 3 խաբար եմ արել։ Վաղվա համար էլ ամեն ինչ պատրաստ է։ Մնում է շուկա գնաս ու մի քանի բան առնես։ Գորեի գուրես, եկ էստեղ տեսնենք ինչքան փող կա, ինչ ենք անում։ Եկա, եկա, չեն թողնում թե մարդ հանգիստ փոխաշվի։ Առանց ինչ չեք կարողանում էլի, վրաբերեց Գորիկը։ Հյուրանոցի սենյակներից մեկում երկու հոգի նստած զրույցի էին բռնվել։ Ուշ ժամ էր արդեն, բայց խոսակցությունը չէր ավարտվում։ Չես ուզում քնել։ Չէ, ինչի։ Հե, չուզում եմ մի քիչ մենակ մնամ ու երազեմ։ Գիտես ինչ եմ միշտ երազում։ Հիմա ինչ, սկսելու ես երազանքներովդ կիսվել, մնամ թե գնամ, կողմնորոշվիր։ Սպասիր, սպասիր, մի շեղիր։ Հիմա աչքերս փակեմ ու սկսեմ։ Փաստորեն էստեղի արաղն իր գործը արել է։ Չէ, քիչ խոսիր։ Հիշում ես Հովոյին։ Հա, բա ոնց չեմ հիշում, կարքին տղա էր։ Երազում էր լավ երաժիշտ դառնալ։ Իր տարիքում ես ալ երազանքներ ունեի։ Մեծացա, բայց երազանքս չի փոխվել։ Մի օր կիրականանա ոչինչ։ Երազում եմ իմ քաղաքի վրայով թռչելու մասին։ Է ինքնաթիռ նստիր կամ ուղաթիռ։ Վատագույն դեպքում օթապարիկ։ Չէ, ես հենց ինքս պիտի թռչեմ։ Պիտի մի մոտոցիկլետ գնեմ ու դրանով սավառնեմ։ Վերևից հիանամ քաղաքովս։ Սնդել ես, մոտոցիկլետով 10 վայրկյանալ չես կարողանա օթում մնալ։ Էլ ուր մնաց հիանաս։ Մի քանի մետր։ Պիտի ամենաերկար պողոտայի վրա թափ հավաքեմ ու թռնեմ անցնեմ քաղաքի ամենահայտնի շենքերի վրայով։ Մոտավորապես մի քանի 300 մետր։ Ցնդել ես, լուրջ ես ասում։ Հա, հնարավոր է։ Անհույս բաներ ես ասում։ Հեչ չես փոխվել։ Փոխվեմ, Հանուն ինչի, ինչ պատճառով։ Հանուն ավելի արժեքավոր անանձնական նպատակների ու գաղափարների։ Թող երազեմ, մի շեղիր։ Ես արդեն երկնքում եմ։ Խաղակի մարախուղից վեր եմ բարձրացել։ Բարձրացիր, բարձրացիր։ Գուցե այնտեղ մի բան փոխվի ներսումդ։ Փոխելու համար վեհ երազանքներ ունենալ է պետք։ Իսկ դու անգամ կարքին երազալ չգիտես։ Այս կյանքում երազում է ոդկը կամ зерքը կորցրած մարդը, վազելու երկու зерքով ամուր գրկելու մասին։ Կույրը կարող է երազալ հարազատներին, սիրած մարդուն աշխարհը տեսնելու մասին։ Զավակին կորցրած ծնողն ու ծնողներ կորցրած զավակները կարող են երազալ եւս մեկ հանդիպման մասին։ Վերջին պահին զղջում ապրող սրիկան կարող է երազալ Աստծո կամ մարդկանց բարեհոգության ու ողորմության մասին։ Երազում են նրանք, ովքեր ուժ չունեն։ Հնար չունեն երկնքից անձրև բերելու, որ կենքից արավը հագեցնեն։ Վերջացրիր Քոնը ֆանտաստիկ ցանկություններ են, անլուրջ կամ ժամանակավրեպ, որոնցով լցնում ես ներսի դատարկությունը։ Ուր հասար հանճարեղ երազող, սահման, Լռություն տիրեց։ Քաղաքի փողոցներում ուրվականի պես թափարող խաղաղությունը բաց պատուհաներից թափանցեց սենյակ ու ձուլվեց ընկերների շնչառությանը։ Մեկը շարունակում էր երազել, մյուսը բազմոցին փռված հիշողությունների գիրկներ ընկել։ Սենյակի լույսերն անսպասելի հանգեցին։ Դրսում որոտի ձայն հիշեցնող դղրդյուն լսվեց։ Էս ինչ էր, տեղից վեր թռավ հիշողությունների գիրկն ընկած ընկերը։ Երևի կայծակ էր։ Արդեն մի քանի օր է անպամած է այս կողմերը։ Աչքերդ բաց, սենյակում արդեն մութ է։ Կարող ես բաց աչքերով երազել։ Լույսերը տարել են։ Ավելի լավ է դուրս գաս պատշգամբ։ Տեսնես մենակ մեր լույսերն են գնացել, թե կողքի շենքինն էլ։ Մարախուղ է, բան չի երևում։ Պատշգամբից հնչեց փոքր-ինչ վախվորած ձայնը։ Վարկյաներ հետո ավելի սաստիկ պայթյուններ որոտացին տարբեր կողմերից։ Պատշգամբում կանգնած նամուր բռնեց բազրիկից ու լարեց ուշադրությունը։ Հերվում նշмарվում էին կարմիր կայծ կլտացող կետիկներ։ Մարախուղն աստիճանաբար փոխարինվեց ծխից առաջացած ամպերով։ Ներս արի, չես հասկանում, սկսվեց։ Հովոյից շենքը ո՞ր կողմում էր։ Աջ թե ձախ։ Քաղաքի շչակներից սուր ականջծակող օթային տագնապիազդանշան տարածվեց ամենուր։ Բոսորագույն երկնքից լուսավորված փողոցով երկու հոգի շնչակտուր վազում էին դեպի նախկին հանրակացարանային շենքը։ Արկերը շարունակում էին իրար հետևից պայթել քաղաքի տարբեր կողմերում։ Դաթարների ընթացքում, որոնք վարկյաներ էին տևում, անծանոթը հուսահատությունը կուլ տալով կիսաձայն կրկնում էր. «Հովո, դու դեռ պիտի հայտնի երաժիշտ դառնաս»։ Դուք լսում էիք Դավիթ Սամվելյանի պատմածքների 4-րդ մասը։